Camelos kai elephas kai pisekos ton alogon zdoi on bouleu amenon basilea helestai camelos kai elephas katastantes ephiloneikun kai diato megathos tu asomatos kai diaten iskhun elpis dontes panton procrinestai Pithecos de Amphoterus anepite deius einai efe. Ten men camelon dioti colen uc echei cataton adicunton. Ton de elefanta hoti deos esti me coiridion ho dedoiken he min epitithetai. Ho logos de loi hoti polloi cae ton megiston pragmaton dia micran aetian co luontai